Mari Rigoien bidar egunon? Egunon. Ala iparaldeko konservatorioa aipatzen dugu eta alduden eh, sasoineko edo urteko uh, berritasunak aipatuko ditugu, baitira, bai dantzan, <laughs> bai antzerkian eta musikan, lehenik uh, dantzarekin hasteko, ala, kurtso berri batzu? Bai, eh, nahi duzu, eh, duela amar bat urte eh, zabala modulua proposatua zen Iparaldeko Konservatorioan. hori zen proposatzeko ikasleak dantza taldeetan ari direnak hor aier proposatziak teknikak lantzia eta ordu gehiago ukaitia, dantza, euskal dantza eta garaikidekoa landuz. Eta berrikuntza elduden urterako da hirugarren zikloa, hirugarren zikloa da uh, pixat on ondotik egiten aldena, mm, potoloagoa da, eh, ibilbidea, amasei urtetik goitzi idekiada eh, idekia da, eta helburua da emeki emeki preprofesionalizatzeko eh, pre-profesionalizatzeko bidean ezartzeko adiendeak edo nahi balin badute horunago joan ordu gehiago eta kurtso gehiago ukan, bora, parada emaiten die ikasler olako formakuntza batean parte hartzea. Egan nahi du, horien dela intentsiboagoa? Bai, erranen nuke itetxe <laughs> boagoa, bai. Eh, beti loturan uh, eskual, eh, dan, eskual dantza taldeekin. Hor, montatu dugu formakontza hori IDB uh, federazioarekin eta eskual kultura erakundearekin ere. Malandean uh, ere hor uh, bilda hor partaiditzen. Eta uh, elburua zen, hor hartu ziren emeki emeki dantza taldeetan. Alor, dantzari din batzuk nahi zutela gehiago ukan, kurtsu kaso gehiago ukan, eta bestalde batzuk ari ziren transmisioan, benen ez zuten baita espada formakuntzarik hori eh, garatzeko, beraz eh, hori zen eh, helburu helburua eta kaso beraz Euskal Dantzak kurtsuak izan dira, baita ere Gipuzko, Gipuzkoako dantzak, Bizkaiko dantzak, Sibiroko dantzak ere lantzia, eta lotua da ere kulturarekin, bala, Euskal Dantzan, historia, itzaldiak, lotua, e, lotua kulturak ere egualdeko dantzariekin eta bon, ari gira formakuntza bat osatzen eh, gauza desberdinak lantzeko eta horronago joiteko eh, eh, ahlo hortan. Eta hori guztia, Euskaraz? Hori guzia euskaraz, hori, eh, hori da helburua, eh, eta kurtso batzuk berba garaikidekoa eta klasikoak izan dira ere bakantzetan, eh, peskat sensibilizazio bat egiteko, eta momentuko ez eskualdunik taldean, baina beste kurtso guziak euskaraz izan dira bai. Eta horren ondoan, ere amatu jendako, e, probusatuko dituzie, e, kurtsoak. Bai, hori zen ere duela hiru urte baginuen buruan uh, olako kurtso bat sortzia eta lan postu bat uh, sortua izan baita iparaldeko konservatorioan uh, eh, elburua da justuki kurtso desberdinak proposatzia, publiko desberdinei eta beraz hor helduen zat nahi balin badute uh, Euskaldantza praktikatu uh, ostiraletan izanen da kurtsoa uh, uh, bai Horien dako, da dena euskaraz egitean, gero egokituko gira, beharrez, eh, eh erakaslek erreten dute usu erresagoa dela dantzan eh, izkuntza hori eh, espalin badute menperatzen ere, emeki emeki eh, iztegia landuko dute, eta mugimenduak eramanen die hor eh, izkuntza bat emeki emeki. <laughs> Beste behitasun bat ere, antzerkian, e, eh, nera kurtsuak, euskaraz, euskal antzerkia. Bai, dola bi urte hasi ginen Davin Ondarzekin uh, kurtso batzuk eh, hor sensibilizazioa uh, eh, piskat proposatzeko eta hilerrak uh, punktualak ziren eta uh, sartze proposatzen dugu beraz uh, urte usorako tailerra uh, nebera behentzat, bai kolegioan diren uh, ikasleentzat beraz kurtso horiek uh, izan dira ere, ama bost egun guziz bi orduko uh, saioak eta mm, ala guaiti goiti posible izanen da urte usorako uh, jetan parte hartza. Hor, behar ba, gaztiak dira, oraindik biztan da, bena, hori helburua da, profesionalizazioari buruz joitea? Iparraldeko kontserbatorioan konservatorioan ba, dugu helburua justuki ekek e, eraman duen lana, lanarekin horrelkartu elkartu zen bidez e, begalderak pausatzea, e, eskual antzerkian ere, zer, e, zer egiten aldugun transmisuan eta praktikan eta eta kontserbatorioak egiten aldu bere leku tipia ondoan eta badu justuki zerbait berezia da diplomak emaiten aldituela, beraz orain sigur uh, eh, denborarekin eta berba beste, beste ekin hor eh, harremanetan uh, sartuz eta ikusiz eta zeleko aukaiten alduen eh, gaur egun praktika hori konservatorioan. Ibilbide oso bat sortzia litzateke bai helburu el, bat denbora, denbora luzean bai. Eta hor, alako operazioa, David Ondartzekin, oie, ez eguna da, Armenda Iztaran, zerkian ibilia, untxapasten da? Bai, biziki ontsa pasatu da, eta hilek batzuk eh, eman ditu beraz duanen urtean, eta mm, aurrak bai, biziki konten ziren, eta kasik denak nahi zuten ber, beraz segitu, eta berba denbora gehiago ukan hori eh, praktikatzeko, eta horretarako um, mm, ditu dugu momentua zela zerbait sortzeko uh, den urterako. Hala, antzerkia aipatua, dantza ere bai, eh, musika aipatzeko, bon, duela guti ala sartu ziren ere, instrumentu tradizionalak, hori untsa pasten da. Bai, biziki ontsa da, mm, joan unurtian beraz uh, sartu ziren gaita, tabala eta txalaparta, beraz segituko dugu uh, bide hortan. Hor uh, triki erakaslea, mm, e, berri bat izanen da elduden urterako ere. Uh, irugarren zikloan diren ikasleen zat, erra nahi du justuki preprofesionalizatzeko pre ibilbide hortan. Eta beste nez badat jadenik txistua, xirula eta kantua, Eta beraz, uh, proposamenak uh, emeki emeki uh, dira, garatzen da um, ibilbide hori eta biziki konten gira hor taldea osatzen baita, bai musikan, dantzan eta antzerkian euskal kultura argian ezartzeko eta garatzeko hor formakuntza hortan. Bon, bukatzeko, zonbat uh, erakasle, zonbat ikasle uh, izan diren, apepres? Beraz, gaur egun eh, ikasle kopurua onditzen uh, eh, ari da, emeki emeki hor hiru urtez ikusi dugu uh, eh, uh, ondia, bere zikidan zan, zabala moduluan, eta gero um, tailer desberdinak proposatzen ditugu ere, beraz, musika praktikatzeko, kantua praktikatzeko, beraz, erranen nuke hor uh, tresnetan eta praktika kolektiboan hor uh, kasik laurogoi ikasle direla, dantzan berrogoita hiru aurten eh, beraz eh, sekulako arrakasta okan dugu eh, kopuruetan eta beraz senditzen dugu egiten dugun lana e, ondorioak dituela hor kopuruetan eta beraz eta gero edakasleak aipatzeko Beraz, baditugu erakasleak bai txistuan, gaitan, atabalan, txalapartan, eh, eta trekian beraz berrikuntza bat iraileko, Euskal Dantzean ere berrikuntza eh, erakasle berri bat eh, sartzeko, eta David Ondartz beraz antzerkian ere. Beraz, taldea onditzen ari da, eta proiektuak ere, beraz, denak kontent hor egiten duguna bideaz. Be, Marri Rigoyen, bidar, mil esker. Mil esker zuri.